Mercurius ut avis volare potest, nan impedibus eius alae sunt. Marcus cum servo atrium intrat, ubi parentes sedent. Ante eos in parva mensa panis et mala sunt. Discipulus in tabula sua scribit eas sententias quas magister ei dictat. Milites Romani bene pugnant, quod pila eorum breuia et levia sunt non longa et grauia ut pila germanorum ostia sita est eo loco quo tiberis in mare influit magister titum et sextum laudat quod i semper recte quaestiones respondent aves nidos faciunt in arboribus nidi earum inter ramos et folia arborum sunt ineo flumine multi sunt pisces. Julius Claudiam amicam appellabat et multa dona eidabat.